الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفقه سليمان فقهنا أبارك محمد الله سبحانه وتعالى لكم تكرح ممتموت محمد صلى الله عليه وسلم katika درس له بإذنه تعالى تنجد تقول المؤلف والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الشيخ محمد صلى الله رحمه الله أكي شهريش هي آية أما أكي شهريش أقول المؤلف وآية الاستجدناء أنا سيما يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله عز وجل كما ناشرية مؤلف الله سبحانه وتعالى أمرهم أقول لك الله سبحانه وتعالى أنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات hakika Mola wenu ambaye aliumba mbingu na ardhi fi sittati ayami katika siku sita thumma stawa ala al'arsh kisha akastawi juu ya arshi yake faida mtu anafaidika kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika itikadi ahli sunna wal jamaa yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi wala hayuko kila mahali utakuta katika itikadi za makundi zilizopotea ukiwauliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko atakwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mahali hasa ni itiqadun batini itiqadi putofu bali itiqadi sahihi ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi kwa dalili hii ambayo iko hapa thumma stawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu sakharatin bi amri Allah subhanahu wa ta'ala yughshi al-layla an-nahara anakuwa kufinika usiku kwa mchana yatlubu hathitha washamsu walqamar hasa vile vile jua na mwezi wanujum na vile vile nyota musakharatin biamri yote iko chini amri yake Allah subhanahu wa ta'ala ala lahu alkhalq wal amr Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo muumba yeye ndiye mwenye kuamrisha tabarakallahu rabbul alamin ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala Mungu wa ulimwengu فالرب هو المعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anastahiki kuabudiwa ay huwa alladhi yu'badu listihqaqihi lilibada yeye ndiye anastahiki kuabudiwa kwa sababu ibada ndiye inamstahiki hakuna mtu mwingine walaysa almaana anasema si maana anna kulla man ubida fahuwa rabb anasema si haileti maana ya kuwa chochote kinachoabudiwa ni Mungu falaliha miungu ambayo tubadu min duni la miungu ambayo inaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala watukhidha abiduha arbaba min duni laysat arbaba ya kuwa watu wakachukua ile miungu mingine ambayo wakajalia kwa ile miungu mingine wakaacha Allah subhanahu wa ta'ala hapa shekha anasema wale si ile si miungu ile warabb huwa alkhaliq arab manake ni huwa alkhaliq ndio muumba almudabbir anayepanga lijamii alumur kwa mambo yote والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة دليل يقول الله سبحانه وتعالى ndio muumba ndiye anastahili kuabudiwa قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا aseme enyi watu hapo anaposema enyi watu hapa makafiri wanaingia pia kwa sababu pia ni watu ya ayuha الناس اعبدوا ربكم aya sabuduni mola wenu alladhi khalaqakum ambao fanaliumba nyinyi walladhina min qablikum na wale ambao kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha ambali alijalia ardhi kafani akonye kuitandaza hii ardhi wasamaa binaa na vile vile mpinga kafani akaonye kuijenga hii wa anzala minas samaa imaa vile kafani akashusha maji kutoka mbinguni fa akhraja bihi min athamarat kafani kwa ile mvua ya kunyesha kafani ikatoa matunda rizqan lakum rizqan min wala taj'alu lillahi andada msimjalie Allah subhanahu wa ta'ala vitu vingine mnaviabudu pasi na wa antum ta'lamun na nyinyi mnajua na baba shekha kisheresha hii aya anasema wanidaa fiha muwajjahun li jami'i an-nas min bani adam anasema mwito huu muwajja imeelekezwa kwa watu wote min bani adam katika wanadamu amarahumullahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha ayabuduhu wahdahu Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha mabudu yeye peke yake la sharika la hana mshirika fala yaj'alu lahu andada wasimjalie Allah subhanahu wa ta'ala vitu vingine ويبين أنه إنما استحق للعبادة لكونه هو هو الخالق وحده akabainisha kuwa yeye anastahili anastahili ibada kwa sababu yeye ni muumba pekee yake ana muumba mwingine wahdahu la sharika yeye pekee hana mshirika wa qawluhu alladhi khalaqakum hii hadhi sifatun kashifa hii ni sifa unayofanya ambao inaopambanua ay inasema nini ay ubuduhu mabudini Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu rabbukum alladhi khalaqakum kwa sababu ni Mungu wangu ambaye aliumba nini famin ajli kunihi rabb kwa sababu yeye amekuwa ni yeye ni muumba al-khaliq kana laziman alaykum an ta'budu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumba imetulazimu sisi tumwabudu kwa sababu yeye ndio muumba ولهذا نقول anasema kwa hivyo tunasema yalzam kullu man aqarra bi rububiyyati la an ya'budahu wahdahu anasema imelazimu ya kuwa yote ambaye anakubali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo muumba akubali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa peke yake au amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wa illa kana mutanaqidan wa ila atakuwa nafani atakuwa kuwe anapinga ha? wa min ajli an tahsulu attaq ala taqwa wa taqwa ittikhadhu wiqaya min adhabi Allah azza wa jalla bittiba'i amri jitnabu nawahi anasema min ajli anasema kwa hivyo mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ila akisema la'allakum tattaqun utaipata hivi la'allakum tattaqun hiya ittikhadhu wiqaya lazima uchukue pazia min adhabillah kwa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala kivipi bitibai awamirihi kufata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahi na kuepuka makatazo yake aliyokataza na vile vile akaendelea shekha akisema hapa ولقد جعل الأرض فراشا ومهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa mwenye kuitandaza hii ardhi tunakuwa kufanya kunemeka juu yake tunatembea juu yake pasi na shida unatembea na magari juu unatembea pasi na shida min ghairi mashaka wala taab wala taabu kama yanamu lisana ala firashi kama vile ambavyo mwanadamu anavyolala juu ya kitanda chake والسماء فوقنا لم نعم، بينكو جويتو لأن البناء يصير فوق السماء بناء الأهل الأرض أسمى كسباب مجنغو ونمبو نقوى جويا بينغو بناء الأهل الأرض إنقوى نمجنغو واني أرض هاو وهي سقف محفوظ نسكاف ليفذيوا كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا الله سبحانه وتعالى لجاليا مبينغو نسكاف ليفذيوا وهم عن آياتها معرضون نقوى على مذاك الله سبحانه وتعالى هو وهو نبينغو na vile vile wa anzala min al-uluwi min as-sahabi ma'an tahura na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alitoa juu katika ni mawingu aliyo ma'an tahura alitoa maji yaliyotahira yaliyo masafi e, kama qala ta'ala mata'an lakum wa li'an'amikum alijalia kuwa mnafaidika hayo maji yenyewe na vile vile mnafaidika kwa nini kwa wanyama wenu fala taj'alu li hadha alladhi khalaqakum msijalie wala fanu ambaye aliwaumba nini وخلق الذين من قبلكم نالهم ولا مبلغ قبلين وجعل لكم الأرض فراشا نبل بل أجاك جل الأرض كي تنتزي أرض والسماء بناء نبل بل هم بين وكي وأنزل لكم من السماء ماء ناقص الشيك تو قد بين ماضي فأخرج به من الثمرات أكتو ما رزق لكم رزق رزق نين لا تجعلوا لا تجعلوا له أندادا تعبدونه كما تعبدون الله مسلم جلي الله سبحانه وتعالى فيتو نعم وعود بمجنا أو تحب أو تحبونه أو تحبونها كما تحبون الله أو من من منفقنا الله سبحانه وتعالى فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا هي إن جاءنا نسيك يا كيلو لك سيك الشريعة وأنتم تعلمون أنه لا ند لذلك الشيخ أنا سيما نعم نجوه يقوى الله سبحانه وتعالى إيه، هانا مشريكا وسيمجالي مشريكا الله سبحانه وتعالى يقول بيكاك هانا نيم هانا مشريكا وأنه بيده الخلق Allah subhanahu wa ta'ala kwa mikono yake ndio mwenye kuumba wa rizq na mwenye kuruzuku wa tadbiri ndio mwenye kupanga Imana kama Allah subhanahu wa ta'ala ameandika riziki yako hata aje nani kuzuia riziki hata aje husda kiasi gani riziki hawezi kuzuia maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameandika vile vile Hassan al-Basri anasema lamma alimtu anna rizqi la yaqudhuha ghairi itma'anna qalbi Hassan al-Basri rahimahullah anasema nilipojua kuwa riziki yangu riziki yangu hii haitachukuliwa na mtu yoyote itmaanna qalbi yangu lifanani nikuone kutulia fala tajalu lahu sharikan fil ibada usimjalie Allah subhanahu wa ta'ala mshirika katika ibada vile vile na tukumalizia na hii kauli qala sheikh rahimahullah tena qala ibn kathir rahimahullah al khaliq li hadhihi al ashiya huwa al mustahiq lil ibada wa naw al ibada allati amara Allah biha mithla al islam naam vile vile Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen rahimahullah akisherehesha hii kauli vile vile anasema qad bayyana Sheikh Muhammad Abdul Wahhab alikuwa kubainisha Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah anasema anna alwajiba ya kuwa una wajibu an na'budu Allah tumabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la wahdahu peke yake la sharika la hana mshirika wala usimshirikishe wabayana fima yati na vile vile akabainisha katika kinachokuja hapa min anwa' ibada katika vipengele vya ibada vile vile faqala anwa' al-ibada katika vipengele vya ibada mithla al-islam vile vile uislamu uislamu maana yake nini al-islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi narudia huwa al-istislamu lillah andika wal-istislamu lillah ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitauhidi wa kumpekesha walinqiyadu lahu na vile vile kumtii au kumfata Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii walbaraatu min ashirki na kuwa mbali kwa shirki wa ahlihi na wafasi wa shirki hiyo ni katika alislam na vile vile waliman imani tutaisherehesha katika namna mbili namna ya kwanza ni kumwamini antumina billah ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi na malaika wake wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume wake wal yawmil akhir na siku ya mwisho wa bil qadari khairihi na qadari yake Allah subhanahu wa ta'ala khairi yake na shari hiyo ni katika kipengele cha kwanza ama katika sharhi nyingine al-iman huwa qawlun bil lisan kutamkwa kwa ulimi wa i'tiqadun bil janan na vile vile kuitikadi kwa moyo wa amalun bil jawarih na kutekeleza kwa viungo hiyo ni al-iman vile vile wal ihsan na ihsan maana yake ni an ta'budu Allah muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kaannaka tarahu kana kwamba unamuona fa in lam takun tarahu kama humuoni fa innahu yarak yeye anakuona ni ta'ala tusimamia hapa kesho inshallah ta'ala tutakuwa kuendelea katika ibadati zingine katika neno la ibada tumechukua ibada hizo tatu uone kuendelea kesho kama kuna swali uliza kama hamna tukutane kesho insha Allah taala